خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré.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 وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم Et il porte vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون Et les chevaux, les mulets et les ânes, pour que vous les montiez et pour l'apparat.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 Hum Ainsi que des points de repère. Et au moyen des étoiles, les gens se guident. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien Ne vous souvenez-vous pas إن الله لغفور رحيم Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer, car Allah est pardonneur et miséricordieux.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 Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur nie l'unicité d'Allah, et ils sont remplis d'orgueil. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين Nul doute qu'Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue.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 C'est ainsi qu'Allah récompense les pieux. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون Ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons les anges leur disent Paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez.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 Dit, c'est le Saint-Esprit, Gabriel, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans.